Hrvatski radio, obrazovni program. 1. za 1914. godine njemački car Wilhelm II pojavio se na balkonu svoje carske palače u u vojnu odoru i obratio se okupljenoj uzbuđenoj gomili. Sudbonosni trenutak pao je na Njemačku. Zavidni narodi sa svih strana prisilili su nas da se prihvatimo pravedne obrane. Mač je silom gurnut u naše ruke. I sada vam zapovjedam da odete u crkvu, kleknete pred Bogom i molite da on pomogne našoj hrabroj vojsci. I u drugim njemačkim gradovima ljudi su se okupili na trgovima i ulicama kako bi čuli objavu opće mobilizacije. Zato su vrijeme prvi vlakovi počeli prevoziti njemačku vojsku na polazne položaje za napad na Francusku. Počeo se ostvarivati takozvani Šlifenov plan. Feldmaršal Alfred von Schlieffen imenovan je 1891. godine za načelnika njemačkog glavnog stožera. Kao i njegovog prethodnika Helmuta von Moltkea starijeg, njega je zabrinjavala mogućnost da Njemačka bude prisiljena voditi budući europski rat na dva ratišta. I za tu je zabrinutost imao razloga. Na zapadnim granicama Njemačke Francuska je čekala priliku na osvetu za sramotan poraz od pruske vojske iz 1870. godine i gubitak svojih pokrajina Alzasa i Lorene. Na istočnim je granicama Njemačke bila carska Rusija, vjeran i moćan francuski saveznik. Stari njemački vojni plan, napravljen za vrijeme njemačkog kancelara Ota von Bismarcka i von Moltkea starijeg, bio je defenzivan. Njemačka se vojska trebala podijeliti na dva dijela i braniti granice na istoku i zapadu. Napadači ne bi mogli slomiti njemačku vojsku, koju su Moltke stariji i njegov glavni stožer pretvorili u najmoćniji vojni stroj na svijetu. I bili bi prisiljeni sklopiti kompromisan mir. Međutim, za razliku od Moltkea starijeg, Von Schlieffen nije bio upućen u međunarodne odnose i diplomaciju. Zapravo, oni ga nisu ni zanimali. Za njega je jedina bitna stvar bila sila. Nadmoćnija i pametnije upotrebljena sila odnosi pobjedu, a pobjeda je jedina bitna stvar u međunarodnim odnosima. I tako je von Schlieffen počeo stvarati novi njemački ratni plan. I Francuska i Rusija imale su slabiju vojsku od Njemačke. Ali Francuska je na granicama izgradila sustav snažnih tvrđava, dok je Rusija bila zaštićena ogromnim prostorom. Šlifan je bio vojni povisničar i dobro je znao za Napoleonove probleme u Rusiji 1812. godine. Zato se odlučuje da prvi napad bude usmjeren prema Francuskoj. Kako bi izbjegao snažne tvrđave na francusko-njemačkoj granici, Šlifen je zamislio briljantan plan. Na lijevom njemačkom krilu na francusko-njemačkoj granici ostavit će minimalne snage koje su trebale zaustaviti francuski napad preko granice, dok se na desnom krilu trebala okupiti glavnina njemačke vojske, koja je trebala poput parnog valjka pregaziti neutralnu Belgiju i Luksemburg i napasti nezaštićene sjeverne granice Francuske. Taj je parni valjak trebao nastaviti s napredovanjem sve dok ne bi okružio Pariz i glavninu francuske vojske. Tada bi se francuska vlada i vojska suočile s jednostavnim izborom, ili kapitulacija ili uništenje. Početkom kolovoza Šlifenov se plan počeo ostvarivati. Na dan je preko mostova na Rajni prolazilo po 550 vlakova, punih vojnika i opreme. I u drugim europskim zemljama počela je mobilizacija. U Francuskoj predsjednik Georges Clemenceau pozvao je svoje sugrađane u rat protiv Njemačke. Wilhelm II ga je zaželio. Top mora govoriti. Njemački veleposlanik odlučio je otići, umoran od čekanja, u Parizu na nasilna djela koja se nisu dogodila. Znate li za službeni razlog njegova odlaska? Navodno je francuski avijatičar bacio bombe na Nürnberg. Na učtivom jeziku naš ministar je odgovorio da to nije istina, ali da je istina da su njemačke trupe upale na naš teritorij i ubile francuskog vojnika. Veleposlanik je, nemajući što za reći, otišao da bi se vratio nekoliko minuta kasnije kako bi popravio jedan svoj propust. Naime, zaboravio je našem ministru predati deklaraciju rata. Ne može se misliti na sve. I sada svi na oružje. Vidio sam plač kod onih koji ne mogu poći prvi. Svi će doći na red. Neće biti djeteta naše domovine koje neće sudjelovati u ovoj velikoj borbi. Umrijeti je ništa. Mi moramo pobijediti i zato trebamo svu našu snagu. Najslabiji će isto dobiti svoj dio slave. Dolazi vrijeme u životima ljudi kada nad njima prolazi oluja herojskih dijela i britanska vojska spremala se za odlazak na kontinent kako bi pomogla svom savezniku Francuskoj. Britanski ministar rata Lord Kitchener, feldmaršal proslavljen u nekoliko kolonijalnih ratova što ih je vodilo Britansko carstvo, objavio je proglas vojnicima koji su odlazili u Francusku i Belgiju. Dobili ste zapovjed da odete u inozemstvo kao vojnici kralja, kako bi pomogli našim francuskim drugovima protiv napada zajedničkog neprijatelja morate obaviti zadatak koji će tražiti vašu hrabrost, vašu energiju, vašu strpljivost. Zapamtite da čast britanske vojske ovisi o ponašanju pojedinca. Budite stalno učtivi, obzirni i ljubazni. Nikad ne činite nešto što bi moglo naštetiti ili uništiti nečije vlasništvo i uvijek gledajte na pljačku kao sramotan čin. Sigurno ćete biti dočekani s dobrodošlicom i povjerenjem. Vaše ponašanje mora opravdati tu dobrodošlicu i povjerenje. Izvršite svoju dužnost hrabro. Bojte se Boga, poštujte kralja. Europske sile krenule su u rat koji je prvi u povijesti dobio pridjev svjetski, govori profesor povijesti Tihomir Ponoš. Rat je zapravo počeo kolova za 1914. godine kada je 16. divizija točno u 17 sati ušla u Luksemburg. Ubrzo nakon toga, nakon što su međusobno krenula objave rata, je aktiviran znameniti Šlifenov plan koji je predviđao upad preko Belgije u Francusku i zapravo nokautiranje Francuske u roku nekoliko tjedana izbacivanje Francuske iz rata. Do 12. kolovoza sedam njemačkih armija bilo je raspoređena na zapadnom frontu. Udarnu snaga bila su prva armija kojom je zapovjedao Kluk i druga kojom je zapovjedao Bilov. E, Njemačka se bojala invazije inače preko Rajne, ali zanimljivo je da se Francuska bojala njemačke invazije preko Rajne. I zbog toga je Njemačka oslabila svoje desno krilo. Taj, taj parni valjak kako je zamišljen kao jedan veliki parni valjak, jedan gigantski zapravo kotač, taj cijeli šlifinov plan. I desno krilo je bilo ključno u svemu tome i Njemačka je oslabila upravo to desno krilo e, ne bi li ojačala obranu na Rajni. To je bila jedna, prvo zapravo značajno odstupanje od Šlifenovog plana, koji je tako jednako već bio ovaj, diskutabilan, ali što se više od njega odstupalo, on je bio naravno sve manje i manje e, ostvariv. Von Šlifenove zadnje riječi navodno su bile nemojte oslabiti desno krilo. Ali njegov nasljednik Moltke mlađi učinio je upravo ono čega se Šlifen najviše pribojavao. Oslabio je desno krilo kako bi ojačao lijevo, jer se pribojavao francuskog napada preko granice. ova greška bila je samo prva u nizu grešaka koje će spriječiti njemačku vojsku da ostvari Šlifenov plan i za šest tjedana pobjedi francusku vojsku. I njemačka prva velika operacija preko Belgije bila je opsada Liježa. Lijež je zapravo najbolji prirodni ulaz u Belgiju iz Njemačke i oko Liježa je cijeli sistem izgrađen jakih e, tvrđava. Uz, to sam Lijež je zaštićen e, rijekom i smatrano je sve to skupa komple, kompleks utvrda gotovo neosvojivim. Taj sistem utvrda zapravo već od 12 velikih utvrda koje su izgrađene 1880. godina je izgrađena udaljenost od otprilike 6 do 10 km od grada, kako koja, a međusobno su utvrde uh, udaljene od 3 do 5 km jedna od uh, druge. Utvrde su građene tako da su gotovo ukopane na uzvisinu, tako da se iz doline skoro pa i ne vide, vide se samo glavne artiljerijske uh, kupole. Tih 12 utvrda je imalo ukupno oko 400 topova, najveći topovi su bile haubice 210 mm i naravno tu su još bilo i pješaštvo, strojnice, prepreke od e, žice, vodene prepreke i tako dalje. Sama evropska kriza je Belgijance iznenadila, tako da je belgijska vojska bila prilično nespremna za e, ratovanje i u Liježu je bila zapravo samo jedna divizija, treća divizija, u tvrđavama su bile relativno skromne posade. Do šestog kolovoza su bili nekakvi lagani uspjesi, nepretjerano veliki njemački. Otpor je bio, iako su Belgijanci imali e, slabe snage, otpor je bio vrlo žestok i vrlo tvrd. Borili su se Belgijanci prilično odlučno i vrlo hrabro. A e, tada je jedna brigada koja je zapovjedao Ludendorff, koji će biti iznimno značajan kasnije u Prvom svjetskom ratu, za e, zauzeo visove iznad grada i u Sangrad njemačka vojska je ušla 7. kolovoza, no međutim tvrđave su još uvijek bile u belgijskim rukama. Njemačka je vojska pokušala još jedanput zauzeti tvrđave oko Liježa, a onda je oko tog grada iznenada nastalo trodnevno zatišje. Ta su tri dana zaista bila zatišje pred buru. Njemačka je vojska po tvrđave Liježa dopremila dvije debele berte i devet vitkih hema. Iza tih ljubkih imena krili su se čudovišni topovi koji su trebali tvrđave pretvoriti u ruševine. Debele berte, proizvedene u krupovim tvornicama, Imale su promjer cijevi od 420 mm, izbacivale su 930 kg tešku granatu na udaljenost od 15 km. Bitke eme, proizvedene u Škodinim tvornicama, imale su promjer cijevi od 305 mm, izbacivali su 385 kg teške granate. 12. kolovo započelo je bombardiranje tvrđava. Teške granate probijale su čeličnu oplatu i betonske blokove i eksplodirale u unutrašnjosti tvrđava, ispunjavajući ih teškim smeđim dimom. Nakon četiri dana bombardiranja od tvrđava nije ostalo ništa. Jedan ih je njemački vojnik opisao kao minijaturni alpski pejzaž. Zidovi tvrđava i teški topovi bili su razderani, krhotine razbacane poput šljunka u planinskom potoku. Belgijski vojnici koji nisu poginuli u tom bombardiranju bili su potpuno oduzeti od straha i šoka. Nakon što su tvrđave kod Liježa uništene, njemačka je vojska nastavila napredovanje po Belgiji. Dalji napredak njemačke vojske je bio prilično brz. Oni su doduše kod Liježa ostali nešto duže nego što su planirali u odnosu na Šlifenov plan, ali je Europa, posebno Antanta, bila prilično šokirana brzinom kojom su oni uništili tu gotovo neosvoju tvrđavu Lijež. Kasnili su u odnosu na Šlifenov plan dva dana. Krenuli su dalje prema Namuru i Šalroau. Belgijska vojska se povlačila prema Antwerpenu, a Francuska nije uopće odustajala od svog plana, takozvanog ratnog plana 17, i nije pripremila nikakav alternativni plan s obzirom na njemački upad iz pravca zapada i sjeverozapada u, prema Francuskoj. 9. E, kolovoza u Leavru i u Bolonju e, iskrcao se britanski ekspedicioni korpus pod zapovjedništvom Seržana Frenča, zapravo to su bile samo prve jedinice, ovaj, prethodnice britanskog ekspedicijalnog e, korpusa. I do 20. on se rasporedio na lijevo krilo pete e, francuske armije kojom je zapovjedao Lanezak, koji će kasnije biti smijenjen radi kukavičluka i neodlučnosti to vrlo brzo već ovaj, koncem kolovoza. E, ono što je bilo iznimno važno, to je, barem kada su u pitanju britanski ekspedicioni britanske ekspedicijone snage i ta peta ovaj, francuska armija je potpuni nedostatak bilo kakvih obavještajnih podataka i naravno nije bilo nikakve spoznaje o snazi neprijatelja niti o njegovoj moći, a prema njima su nadirale prva, druga i treća njemačka armija. Povijest četvrtkom. Von Šlifenov zamišljeni parni valjak, s početnom zastoju kod Liježa, nezadrživo se kretao kroz Belgiju. 20. kolovoza njemačka vojska ušla je u Brisel. Richard Hardin Davis, novinar New York Tribuna, opisao je u svom izvještaju ulazak njemačke vojske u glavni grad Belgije. Ulazak njemačke vojske u Brislu izgubio je sve ljudsko obilježje. Izgubio ga je nakon što su prva tri vojnika koja su predvodila vojsku biciklima prešli preko bulevara Durejean i pitali za put prema Gare Nord. Kad su oni otišli, s njima je otišla i ljudskost. Ono što je došlo za njima i nakon 24 sata još dolazi, nisu ljudi koji stupaju, već snaga prirode poput plimnoga vala, lavine ili rijeke koja plavi svoje obale. Pogled na prve pukovnije još je kod nas izazivao zanimanje. Nakon što su tri sata prolazili u jednoj čelično-sivoj, neprekinutoj koloni, bilo nam je dosadno. Ali kako su prolazili sati i nije bilo predaha, prekida ili praznog prostora u toj koloni, stvar je postala neljudska. Bila je tajnovita i prijeteća poput magle koja se valja preko mora. Kako je njemačka vojska napredovala kroz Belgiju, pojavili su se izvještaji o zločinima koje su počinile njemačke jedinice. Načelnik njemačkog glavnog stožera Moltke Mlađi izjavio je naše je napredovanje kroz Belgiju zasigurno brutalno, ali mi se borimo za naše živote. Svatko tko stane nama na put snosit će posljedice, a posljedice će biti sve gore i gore. U belgijskim gradovima počela su ubojstva civila. U Andenu ubijeno ih je 211, u Taminu 384, a u Dinanu njih 612. Ubojstva nisu kao za vrijeme nacističke vladavine počinile posebno odobrane jedinice, već su ih počinili obični njemački vojnici. Neki od njih pripadali su najuglednijim pukovnijama njemačke vojske. Ipak, događaji koji su zaprepastili svijet počeli su 25. kolovoza u gradu Luvanu. U tom sveučilišnom gradu, koji se mogao pohvaliti divnom arhitekturom i velikom i dragocjenom zbirkom rukopisa, slika i knjiga, deset tisuća njemačkih vojnika, uspaničenih noćnim pokretima njemačkih trupa oko grada, počelo je pucati po ulicama i zgradama gađajući navodna snajperska gnijezda. Izvještaj o tom događaju poslao je New York Tribune Richard Hardin Davis. Nijemci su u srijedu osudili Luven da postane divljina i s njemačkom sustavnošću i ljubavi prema temeljitosti ostavili su Luven praznim i pocrnjelim poput kakve olupine. Razlog za tu paljevinu i pogubljenje neboračkog stanovništva, kako mi je rekao general von Ludwitz, vojni upravitelj Brisla, bio je ovaj. U srijedu, dok je njemački zapovjednik razgovarao u hotelu s gradonačelnikom Luvena, gradonačelnikom sin je iz automatskog pištolja ubio načelnika stožera i liječnika njemačke vojske. Ludvic tvrdi da je to bio znak da civilna garda u civilnim odijelima skrovova otvori vatru na njemačke vojnike na trgu. Također je rekao da su Belgijanci imali brzometne puške koje su im dopremljene iz Antwerpena. Kako Nijemci već tjedan dana drže Luven i čvrsto nadziru prilaze gradu, priča o krijumčarenju oružja je apsurdna. 50 Njemaca je ranjeno i ubijeno. Zbog toga, rekao je Ludvic, Luven mora biti zbrisan. Nakon tri dana pucnjave, paljevine i pljačkanja, od Luvena nije puno ostalo. Izgorjela je knjižnica s 230 tisuća knjiga, zapaljeno je 1100 zgrada, 209 civila je ubijeno, a ostatak stanovnika, njih 42 tisuće, protjerano je iz grada. Francuska je vojska postupila prema svom planu 17 i krenula u napad na njemačke položaje u Alzasu i Loreni. Nakon početnih uspjeha francuska je vojska zaustavljena u napredovanju, a onda i odbačena prema čuvenoj tvrđavi Verden. Napad je francusku vojsku koštao velikih gubitaka. Samo je treća kolonijalna divizija imala 11.000 poginulih u bitkama za granicu. Kada je francusko zapovjedništvo postalo svjesno da glavnina njemačkih snaga nadire preko Belgije i Luksemburga, počele su bitke na rijekama koje su stajale na putu njemačkoj vojsci. U bici na rijeci Sambri devet francuskih divizija napalo je njemačke položaje. Francusko je pješaštvo priredilo hrabru predstavu, napredujući preko belgijskih polja cikle s razmotanim zastavama i trubama koje su svirale prodorne zvukove zapovjedi za juriš. Kako su se redovi približili njemačkim crtama, puške i strojnice, smještene iza zidova, humaka i kućnih prozora, otvorile su brzu, smrtonosnu vatru. Nakon toga napad je klonuo. Trčeći, posrćući i puzeći, Francuzi su tražili zaklon. Njemačka vojska ostala je neosporni gospodar na bojnom polju. Francuski su gubici opet bili veliki. Tri njemačke divizije uspjeli su zaustaviti napad devet francuskih divizija. Brzometne puške, teške strojnice i teški topovi promijenili su prirodu rata. U Prvom svjetskom ratu sve će vojske na krvav način naučiti da to novo oružje daje onome koji se brani veliku prednost. I njemačka je vojska morala naučiti tu krvavu lekciju. Krajem kolovoza sukobila se po prvi put s britanskim ekspedicijskim snagama – Britanska je vojska, za razliku od ostalih velikih europskih vojski, bila sastavljena isključivo od profesionalnih vojnika. Ta je mala vojska očusnula u kolonijalnim ratovima, a u ratu s burima u Južnoj Africi vidjela je što brzometna puška može napraviti pješaštvu. Zato su svoje položaje dobro utvrdili. Uz to britanske Lee Enfield puške bile su bolje od njemačkih Mausera, a britanski su profesionalci bili uvježbani da iz svojih pušaka na ciljaju ispale 15 metaka u minuti. Kad je šest njemačkih divizija kod Monsa krenulo u napad na njemačke položaje, dočekalo ih je kakvo iznenađenje. Njemački napad predvodila je 12. pukovnija Brandenburških grenadira. Britanci su pretvorili svaku kuću, svaki zid u malu tvrđavu. Bez sumnje, ti su stari vojnici to naučili u nizu kolonijalnih ratova koje su vodili. Baš kad smo izašli iz šume na otvoreni prostor, plotun metaka zazviždao je pored naših glava i zavio se u drveće iza nas. Pored mene začuo sam pet ili šest krikova. Pet ili šest mojih momaka u sivom srušilo se u travu. Vatra je bila dalekometna, nema sumnje. I tako smo mi napredovali kao na paradi. A daleko ispred nas su se čuli zvuci ispaljenja metaka. Satnik Blum iz 12. pukovnije još je dodao da je takva vatra mogla doći samo od teških strojnica. Ali Blumovu pukovniju nije prepolovila vatra iz strojnica, već precizna vatra koju su britanski vojnici otvarali iz svojih pušaka. Njemački je napad bio zaustavljen, ali 23. kolovoza snage Antante počeli su veliko povlačenje, koje će u sljedećih dva tjedna dovesti francuske i britanske trupe na zadnju crtu obrane neposredno ispred Pariza. Za vrijeme povlačenja izmjenjivali su se dugi marševi i kratkotrajne borbe s nadirućim njemačkim snagama. Ben Clouding, pripadnik britanske četvrte dragunske pukovnije, opisao je stanje svoje jedinice nakon tog dvotjednog povlačenja. Konji su objesili svoje glave i više se nisu otresali, kako to obično čine. Spavali su stojeći. Njihove su se noge vukle. I dok su tako posrtali prema naprijed, izgubili bi ravnotežu i padali guleći kožu na svojim koljenima. Za ljude je najveći teret, veći od tjelesne boli ili gladi, bio umor. Bol možete izdržati. Hranu razvući na više dana. Ali umor i želja za odmorom nikad nije prestajala. Više sam puta pao s konja i vidio sam ostale dok su padali. Gledao sam ih kako im glava pada prema naprijed dok se pokušavaju uhvatiti za konjski vrat, smušeni, jedva u svjesnom stanju. Kad god bi stali, ljudi su odmah zaspali. Niti njemačka vojska nije bila u boljem stanju. Tijekom ta dva tjedna njihovi su i zapovjednici tjerali u stalne maršave i borbe kako bi se sustigle Antantine armije u povlačenju – i kako bi se ispunio zgusnuti raspored šlifenovog plana. Jedan francuski seljak opisao je dolazak premorenih njemačkih vojnika u njegovo selo. Kada su Njemci došli u naše kuće, padali bi posve iscrpljeni i u polusvjesnom stanju bi mumljali. 40 km, 40 km To je bilo sve što bi rekli. Povijest četvrtkom. Snage Antante zaustavile su se nadomak Pariza. Danje povlačenje više nije dolazilo u obzir jer bi to značilo pad Pariza i moguće rasulo francuske vojske. Nove su trupe pristigle istrpljenim jedinicama koje su se povlačile, a pred njima su u punom naletu stupale dvije njemačke armije. Druga pod zapovjedništvom von Bilova i prva pod zapovjedništvom von Kluka ali ratna sreća počela je okretati leđa njemačkoj vojsci. Šlifenov parni valjak nije više bio u punoj snazi, a nad nadiruće njemačke armije spustila se magla rata. Posebno je u informacijskom raku bio zapovjednik prve armije, von Kluk. I sada je on bio zapravo uvjeren da je peta armija, ta zapravo slaba i u tom trenutku već prilično demoralizirana peta armija, lijevo krilo antantinih snaga. E, zbog toga je sad drugo veliko stupanje od Šlifenovog plana – on promijenio e, smjer napada i skrenuo je više prema e, jugoistoku s namjerom da okruži i odsjeće petu armiju. I prva armija trebala je proći istočno e, od Pariza. No, ono što ovaj, on nije znao da se upravo istočno od Pariza, dakle njemu na putu, okupljaju trupe iz graničnih garnizona i iz utvrda koje su napuštene uz francusku granicu i koje su formirale šestu armiju francusku šestu armiju. Kluk o tome nije nikakvog pojma i zato je svoje desno krilo i kako izložio, a da nije niti znao da ga je izložio, a osim toga to njegovo desno krilo bilo je iznimno slabo, to je bila reći nekakve tri brigade, nepretjerano jake i nešto malo konjice. S tim što konjica u Prvom svjetskom ratu čak ni na početku nije imala neku naročito veliku ulogu, iako svi misle da će on imati iznimno veliku, gotovo odlučujuću ovaj, ulogu s obzirom na, na svoju mobilnost. E, do drugog rujna Kluk je temeljito razvukao svoje snage. Prešao je e, Marno sa jednim dijelom, a sa drugim dijelom je prešao Teko Azu. Dakle, bio je razvučen između ovaj, e, dvije rijeke, a sve u cilju odsjecanja pete armije. Francuska se je dalje povlačila, francuska vojska, upravo kako bi se izbjeglo odsjecanje pete armije, ali Francuska istovremeno, e, to povlačenje je bilo prilično organizirano. I Francuska istovremeno recimo krpala rupe u svojoj vlastitoj obrani. E, Šest armija se, što smo već kazali, koncentrirala u blizini Pariza. U vremenu je formirana i nova devet armija na čijem čelu je bio tada general, kasnije maršal Foch, jedan od rijetkih koji se proslavio kao vojskovođa u, u Prvom svjetskom ratu. Za zapovjednika obrane Pariza postavljen je general Joseph Gallieni. On je od Pariza napravio utvrđeni vojni tabor. Francuska je vlada napustila Pariz 2. rujna i privremeno se preselila u Bordeaux, dok je Galjeni pripremao grad za opsadu. Pripremio je mostove na seni za rušenje. Također je pod Eiffelov toranj postavio eksploziv, jer je on služio kao odašiljač za poruke francuskog glavnog stožera. Uveo je opću radnu obvezu u gradu, na ulicama i prilazima gradu iskopao je rovove, rušio je stabla i kuće kako bi topništvo moglo nesmetano gađati. Ispred Pariza rasporedile su se tri francuske armije i britanske ekspedicijske snage, za koje je von Kluk bio uvjeren da su uništene u bici kod Monsa. Na sjeveru je bila šesta armija, ispred Pariza ukopali su se Britanci, a onda su slijedile još dvije francuske armije, peta i deveta. Sada je njemački parni valjak imao manje vojnika od francusko-britanskih snaga koje su branile Pariz. Da stvar bude gora, magla rata nije se dizala s njemačkih jedinica i glavnog stožara. Njemačka prva armija i dalje uporno brzala i to je rezultiralo time da je ona zapravo pobjegla svojoj vlastitoj drugoj armiji, što je otvorilo jedan veliki prostor između te dvije armije koji je bio idealan za, za udare ili za upar sa velikim jedinicama i rasjecanje te dvije armije, odnosno odvajanje prve armije od e, druge. U međuvremenu se pokazalo da ne samo da zapovjednik prve armije nije dobro informiran, nego ni da Načelnik glavnog njemačkog generalštaba Moltke u Berlinu također nije baš pretjerano dobro informiran, a osim toga on je bio zaista čovjek koji se nikako nije smio nalaziti na tom položaju u ratu jer je bio prilično slab sa živicima. I to u doslovnom smislu slab sa živicima. E, on je naredio Moltke prvoj armiji da, da štiti desni bog druge armije, no međutim problem bio u tome što druge armije nije bilo, jer druga armija je bila jedno 50 km iza prve armije. Kluk je malo razmišljio i odlučio da će krenuti dalje na jug prema Parizu. Desni bok mu je bio, kao što smo kazali, prilično slabo zaštićen. Još uvijek nije znao za postojanje te šeste armije i iznenada je 5. rujna naletio na šestu armiju ili šesta armija naletila na njega istočno od Pariza i počela je jedna od rijetkih bitaka u Prvom svjetskom ratu koja se može smatrati odlučnim bitkama, a to je bitka na Marni. I tako je početkom rujna 1914. godine počela jedna od ključnih bitaka Prvog svjetskog rata, bitka na Marni, govori profesor povijesti Tihomir Ponoš. Bitka je počela 5.9. otprilike se zna vrijeme negdje oko pola tri poslje podne. Kada su se dijelovi desnog krila Klukove prve armije, dakle upravo njegove najslavije jedinice, e, susrele sa francuskom šestom, šestom armijom. I tu je počeo taj veliki okršaj. 6. Naime, Kluki mislio da su Francuzi dalje u povlačenju, ali su Francuzi dostigli zapravo svoju praktički posljednju liniju na kojoj se namjeravali povući. Tamo su se konsolidirali, postrojili su svoje tri armije, ojačano još sa britanskim ekspedicionim snagama i da oni su pripremali protuudar. Oni su već danima pripremali ovaj protuudar i što se Njemci dublje uvlačili, to se više pojačavala ta praznina između prve i druge armije. Desno krilo prve armije Eh, od Njemačke je bilo sve ranjivije i ranjivije i Francuzi su ih zapravo tu čekali, na, pripremljeni za, za protuudar. 6. Eh, rujna taj protuudar je i počeo, no međutim eh, Kluk je odlučio izvući svoju armiju i on je 6. i 7. rujna doista izvukao prema zapadu radi protuudara prema franskim snagama i on je uspio privremeno zaustaviti francuski napad. No, međutim, tada se pojavila jedna pukotina koju nikako nisu uspjeli e, zakrpati od otprilike 50 do 60 km između prve i druge njemačke armije, a nije postojalo niti nikakvih rezervnih trupa koje bi hitno uputili Njemci da zakrpaju tu rupu. I šesta armija zbog tog manevra, praktički do kraja Vitke Francuska šesta armija, bila u defenzivi, no međutim ostale nisu. Tu je riječ o petoj armiji, tu je riječ o devetoj armiji, tu je riječ o britanskom e, korpusu. E, upravo u taj prostor, od otprilike 50 do 60 km, su počele kuljati trupe, čak i britanski ekspedicioni korpus, jako ne pretjerano velik, imao dosta značajnu ulogu u tome, jer on je upravo u sredinu tog prostora bio ubačen a e, Bilov, zapovjednik druge armije, koji baš nije najbolje znao što se događa, jer su očito imali vrlo, vrlo lošu koordinaciju između sebe njemački zapovjednici, je dalje nastavio napredovati prema jugu. Ali nevolje za njemačku vojsku samo su se nizale. U jeku bitke na Marni njemačka vojska ostaće bez svog načelnika glavnog stožara, Helmuta von Moltka mlađeg. Da stvar po Njemce bude još gora, nekako u to vrijeme je zapovjednika glavnog njemačkog generalštaba, Moltke konačno je doživio slom živaca. Britanski ekspedicioni, nakon vijesti da su praktički pred razdvajanjem te dvije ovaj, njemačke armije i da prvoj njemačkoj armiji, ukoliko se pod hitno ne počne izvlačiti, prijeti moguće odsjecanje, okruženje, i potpuno uništenje. Čovjek je doživio stvarno ovaj, temelj slom živaca i nakon toga više nije bio sposoban praktički ni za što za njega je prvi svjetski rat završio. 9.9. E, je ipak izdana naredba da se prva armija e, povuče i ona se počela povlačiti i stabilizirati svoj položaj, uspjela je uspostaviti kontakti sa drugom armijom i spasila se što se tiče ocijecanja mogućega uništenja. Ono što je zanimljivo da je e, reakcija armije Antante bila prilično spora, tako da nisu uspjeli kapitalizirati ono što su postigli na bojištu od 5. do 9. rujna, Bitka na Marni označila je kraj njemačkih snova o brzom završetku rata na zapadu. Šlifenov parni valjak, koji je za šest tjedana trebao uništiti francusku vojsku, zastao je na 50 km od Pariza. Jedinice koje su obranile Pariz i njihovi zapovjednici, posebno general Galieni i maršali Foch i Joffre, postali su slavni. Svoj dio slave u toj bici dobili su i pariški taksisti. Nam je trebalo je zbog napada jedne franske, trebalo jednu francusku diviziju što je moguće prije prebaciti. Trebalo je prebaciti na udaljenost od otprilike 60 km i većina divizije je prebačena željeznicom. Ali nisu mogli cijelu diviziju prebaciti željeznicom i ostalo još otprilike 3000 vojnika koje je nekako trebalo prebaciti. Poslati ih na jedan dugotrajni marš bilo je besmisleno jer bi došli potpuno iscrpljeni na bojište i netko se dosjetio da u Parizu ima 600 taksija. Uglavnom Renaulta, vozila pa se Renault uspio proslaviti u bici na Marni i Pariška policija je doslovce presretala te taksije po ulici i bacala ljude van iz taksija i slala taksiste na, na zborno mjesto. Jedno su ti taksi bili naravno, ovaj, u njih su bili ukrcani vojnici i oni su poslani već tamo kama su trebali ovaj, stići i oni su otprilike dvije, tri ture uspjeli prebaciti tih nekoliko tisuća francuskih vojnika. Međutim, to je jedan mali problem. Naime, oni su ukrcavani vojnici po određenom redu. Dakle, vod po vod, satnija po satnija, bojna po bojna. Ali francuski taksisti nisu bili pretjerano disciplinirani, nisu baš poznavali vožnju u koloni, pa su oni preticali za vreme vožnje. I kad su došli na, na zborno mjesto, njima je bilo potrebno barem šest sati da bi svatko našao gdje je njegov vod, gdje je njegova bojna, gdje je njegova brigada, pa eto to malo sve skupa sporo trajalo i zapravo baš i nisu puno vremena uštedili, ali je nastao još jedan od mitova o toj velikoj prekretnici Prvog svjetskog rata, ovaj bici na Marmi. Na zapadu će se krajem te 1914. godine tijekom listopada i studenog voditi još jedna krvava bitka, bitka kod Ipra. Britanski zapovjednik Feldmarshal Sir John French zajedno s maršalom Fošom, zapovjednikom sjevernog krila francuskih armija, zanosit će se idejom o napadu koji bi trebao probiti njemačke položaje i dovesti do oslobađanja Brisela. Ali novi načelnik njemačkog glavnog stožera, general Erich von Falgenheim, rasporedit će na tom pravcu šestu armiju s 11 divizija, te čak osam pričuvnih korpusa sastavljenih od novo unovačenih vojnika i dobrovoljaca. Cilj tih divizija neće biti samo obrana, već i napad koji bi njemačke snage doveo na obalu La Manša. Iz tih planova nastaće prva bitka kod Ipra. Najveće borbe vodit će se između britanskih sedam i njemačkih 14 divizija. Bila je to čudna bitka. Na njemačkoj strani glavninu dobrovoljaca, njih oko 25 tisuća, činit će studenti i gimnazijalci starih godišta, koji su se prijavili u rat kako bi ostvarili pobjedu njemačkog duha o kojem su slušali na svojim fakultetima i u svojim gimnazijama. S druge strane, bit će šarena skupina sastavljena od Engleza, Škota, Iraca, Velšana, Indijaca i čak nepalskih gurka. Svi su oni bili profesionalci, utjelovljeni u popularnom liku Tomija Atkinsa, profesionalnog britanskog vojnika koji potječe iz radničke klase i koji za jedan šiling na dan služi kralju i domovini. Međutim, za razliku od njemačkih studenata i gimnazijalaca, britanski profesionalci veću su odanost osjećali za svoju pukovniju i za svoje sudrugove, s kojima su živjeli i ginuli. Između dvije sukobljene vojske nije vladala ljubav. U dnevnoj zapovjedi njemačkoj vosti za 28. listopad pisalo je i ovo. Ovaj je proboj od najveće važnosti. Mi moramo, stoga i hoćemo osvojiti i tako završiti sa sto godina dugom borbom. Završiti ovaj rat i zadati odlučni udarac našem najprezrenijem neprijatelju. Završit ćemo jednom za svagda s Britancima, Indijcima, Kanađanima, Marokancima i ostalim smećem, s tim neprijateljima koji se masovno predaju ako su srčano napadnuti. Međutim, britanski se vojnici neće predati, s njemačkim srčanim napadima. Sedam britanskih divizija, usprkos tome što su imali upola manje lakih topova i deset puta manje teških topova od Njemaca, održalo se na svojim položajima. Nemajući vremena iskopati rovove, borili su se u poplavljenim kanalima, jarcima, plitko iskopanim zaklonima i iza zaklona od vreća s pjeskom. Ono što je zaustavilo val za valom njemačkih napada bila je ponovno streljačka vještina britanskih profesionalaca. Kada bi njemačka vojska upala u britanske položaje, na puške bi se stavljale bajonete i borilo se prsa o prsa. Njemački zapovjednici govorili su o neljudskoj upornosti britanskih jedinica, ali i okolica nisu pali u njemačke ruke. Nakon skoro dvomjesečne bitke, na bojištu je ostalo 50.000 mrtvih njemačkih vojnika. Većina od njih bili su dobrovoljci studenti i gimnazijalci i 24.000 britanskih vojnika. Nakon bitke, britanski general Edmonds zapisao je. Tanka crta koja je stajala između Britanskog carstva i uništenja sastojala se od umornih, izmučenih, neobrijanih i neopranih ljudi, oblijepljenih blatom i odjevenih u krpe koje su spadale s njih. Nakon Ipra više ništa na zapadnom frontu neće biti isto. Mobilni rat ustupit će svoje mjesto statičkom, a ratišta će biti premrežena bodljikavom žicom i rovovima. Vojnici su iskopali rovove, i onda su oni tim rovima praktički živjeli. Oni bi uz te rovove obično iskopali nekakvu zemunicu ili nešto gdje bi bili koliko toliko zaštićeni od e, hladnoće ili vjetra ili kiša, ali ta zaštita je bila vrlo slaba. U sezoni kiša, dakle u jesen oni su živjeli tako da im je voda bila obično do koljena ili iznad koljena, već ovisi koliko je kiše padalo. E, uobičajena pojava u tim rovima su bile štakori, su ispravo bili vrlo neželjena pojava, ali što će se rat više ovaj, odugovlačiti i što će duže trajati, tamo negdje prema 917. i 918. godini, posebno kod e, Njemačke koja je bila ovisna o uvozu hrane, ti štakori neće postati toliko nepopularni, nego će, postati ove zapravo hrana, jesti. E, s druge strane, problem Prvog svjetskog rata je u tome što je on moderan rat vođen na klasičan način vođen kao manje više svaki rat ili kao mnogi ratovi u, u 19. stoljeću, dakle sa strogim e, borbenim poretkom neke jedinice, ali to brigada ili divizija, ovaj, nije važno, ali sa mnogo modernijim naoružanjem nego što je to bio slučaj u 19. stoljeću. Prva stvar, moglo se dopremiti ogromne količine i naoružanja i ljudi zbog željeznice, i to u relativno kratkom roku. A druga stvar, razvijena su neka oružja koja u 19. stoljeću ili nisu postojala ali su bila tek na začetku. Pa je tako zapravo strojnica najsmrtonosnije oružje Prvog svjetskog rata. E, samo moć strojnice su zapravo najbolje shvatili Njemci. Oni su svoju udarnu moć početkom rata bazirali na strojničkim bojnama. Naime, u sklopu svake divizije oni su naprosto grupirali strojnice. Nešto vrlo slično onome što su napravili početkom drugog svjetskog rata kada su shvatili E, mogućnosti tenka, pa su tenkove grupirali u tenkovske brigade i tenkovske divizije, a nisu tenk koristili kao podršku pješadiji. Isto tako strojnicu nisu koristili kao podršku pješadiji, iako je naravno postojalo strojničko odjeljenje u normalnim pješadijskim jedinicama, nego su strojnice grupirali u te strojničke bojne i to je e, davalo ogromnu koncentraciju vatre, ogromnu vatrenu moć na određenoj točki bojišta i na toj točki su oni radili i proboje. No, kako je prvi svjetski rat odmice, kako se pretvorio u e, statični rat, ona je postala defanzivno oružje, a vojnici su stalno bili tjerani da jurišaju. I sad naravno sa strojnicom se moglo se pobiti na, na tisuće vojnika koji jurišaju. Čak nije bilo niti potrebno imati bog zna kako ovaj vještog strijalca, samo bi što bi se reklo šarao lijevo desno i vojnici su padali kao snoplje. Povijest czy Wellington, britanski vojskovođa koji je pobjedio Napoleona u bici kod Waterloo, a jednom je napisao da je u vojnim operacijama vrijeme sve. Von Schlieffen je kao vojni povisničar znao za tu Wellingtonovu tvrdnju. Zato je von Schlieffenov plan bio poput voznog reda. U njemu je precizno navedeno za koliko se vremena vojska mora mobilizirati, za koliko se vremena mora razviti za napad i za koliko vremena armije moraju postići svoje ciljeve. Vrijeme je uvjerilo von Schlieffena da prvo napadne Francusku. Njemački vojni obavještajci bili su uvjereni da Rusiji treba 40 dana da mobilizira svoju vojsku. U tih je 40 dana njemačka vojska trebala pobijediti Francusku i tek onda okrenuti svoje snage prema Rusiji. Za tih je 40 dana njemačko-rusku granicu trebala braniti samo jedna od osam njemačkih armija, ali ruska se vojska pobrinula za iznenađenje na istočnoj njemačkoj granici. Prvo valja kazati da je Rusija brzinom svoje mobilizacije iznenadila Njemačku. I zapravo je ta brzina preokrenula Šlifenov plan. Jer svi su očekivali Njemačka će u nekoliko tjedana obračunati na zapadu sa Francuskom, onda će prebaciti svoje snage na istok i obračunati sa Rusijom. Jer procjena njemačkog glavnog generalštaba je bila da Rusima treba najmanje šest tjedana da mobiliziraju e, dovoljno velik broj vojnika da bi mogli operativno ugrožavati Njemačku na istoku. No međutim, već sredinom kolovoza su Rusi raspolagali s dvije operativne armije prema Njemačkoj, prema e, istočnoj e, Pruskoj i oni su odlučili napasti. Činjenica je da su te dvije armije bile dosta slabo naoružane, ali isto tako činjenica da su i zapadni saveznici, posebno Francuska, svakako tražili od Rusa da napravi bilo što, ne bili rasteretili e, Francusku i ne bili rasteretili zapadno bojište. Njemačka je itekako strahovala od prodora ruske vojske. Da stvar bude gora, ruska je vojska upala u istočnu Prusku, odakle je dolazila većina njemačkih časnika. Pruska je bila i nekadašnji dom teutonskih vitezova. Dvije ruske armije, prva pod zapovjedništvom generala Renekamfa i druga pod zapovjedništvom generala Samsonova, kretale su se prema osmoj njemačkoj armiji pod zapovjedništvom generala von Privica. 17. kolovoza sukobile su se njemačke i ruske jedinice. Napredovanje ruske vojske zaustavljeno je, a onda je njemačka vojska krenula u protunapad. Što su više njemačke jedinice napadale, to su njemački gubici bili sve veći i veći. I tada je general von Privic izgubio prisebnost. Predložio je povlačenje iz istočne Pruske. Više nije samo Šlifenov plan bio u opasnosti. Dijelu njemačkog teritorija prijetila je okupacija i to baš onog teritorija na kojem se nalazila većina časničkih obitelji. Privic je smijenjen, a na njegovo mjesto postavljen je general Paul von Hindenburg. Hindenburg je imao 67 godina i već je tri godine uživao u mirovini, kada mu je stigao poziv da preuzme zapovjedništvo nad njemačkom osmom armijom. Hindenburga nisu svrstavali među najbriljantnije njemačke generale, ali on se odlikovao čvrstinom, odlučnošću i prirodnim autoritetom koji je izbijao iz njega. Za briljantnost pobrinuće se general Erich von Ludendorff, kojeg će Hindenburg odabrati za načelnika stožera osme armije. Taj će dvojac dovesti u red njemačku vojsku na istoku. Raspored snaga ostao je isti. Njemačka osma armija s jedne strane, a s druge dvije ruske armije između kojih su se smjestila Mazurska jezera. A ono što je bilo, bio izuzetno veliki problem za uh, Ruse i za koordinaciju, naime između prve i druge ruske armije su se uklještila Mazurska jezera. Su prilično teško, neprohodno područje, ali je zapravo to područje prirodno razdvojilo e, rusku armiju, tako da je e, Hindenburg uvijek ratovao protiv jedne armije. Te dvije armije nisu mogle zajedno djelovati. I koncem kolovoza on je polako krenuo u protuudar. Oko 30. je ta 30. kolovoza je ta bitka kulminirala. On je odlučio obračunati prvo sa drugom armijom koja je bila više obučena u njemački teritorij izloženija. On je malo po malo odsjecao tu armiju, na kraju je odsjekao kompletnu armiju, odsjekao je kompletno bilo kakvu mogućnost komunikacije sa prvom armijom, ali i sa pozadinom. Okružio ju je i zapravo je ta armija početkom ruina više nije postojala. A kompletno uništena. A kada je zapovjednik armije, general Samsonov, shvatio o čemu je riječ, i koliko je velika katastrofa koja je izložena njegova armija, on je počinio samoubojstvo. Nakon uništenja druge ruske armije, Hindenburg i Ludendorff okrenuli su se prema prvoj armiji. Sa juga i jugoistoka je Hindenburg sve svoje trupe mogao povući na sjever i sjeveroistok. U međuvremenu e, ruska prva armija je dosta okljevala što zbog teškog terena, što zbog nedostatka materijala, što zbog činjenice da su se u to vrijeme velike e, borbe vodile u Galiciji, pa je e, veliki dio materijala, glavnina materijala koji su Rusi mogli nekama poslati je bila slana prema Galiciji i sad se Hindenburg ponovo tu kao jedan na jedan, ovaj put protiv prve armije. U međuvremenu je on i zbog tog razbijanja druge armije postao nacionalni heroj u Njemačkoj i tako on zapravo imati tu nekakvu famu nacionalnog heroja sve do svoje smrti 1935. umro je, umro je kao predsjednik Njemačke republike. Jer su mnogi smatrali da Njemačkoj, ukoliko se ne zaustavi taj ruski prodor, prijeti propast. I to šokantno ne sa zapada, nego sa istoka od vojske koju su oni zapravo malo, ne malo, nego i puno pocijenili. U Njemačkoj je niz tih bitaka u istočnoj Pruskoj odmah ušao u legendu. Govorilo se da su Hindenburg i Ludendorff spasili Njemačku od najezde ruskih hordi. Hindenburg je niz tih bitaka nazvao bitkom kod Tannenberga, u znak osvete za poraz koji su 1410. godine doživjeli teutonski vitezovi od slavenske vojske. Legendu o Tannenbergu uvećala je činjenica da je u bitci zarobljeno 92.000 ruskih vojnika. Na mjestu bitke podignut je monumentalni spomenik po uzoru na engleski Stonehenge. Kada je 1945. godine Crvena armija prodrla u istočnu Prusku, spomenik je sravnjen sa zemljom. Povijest četvrtkom. Slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitali Irena Plejić i Ivan Kojundić, emisiju snimili Srđan Nogić i Štefica Mahalec, emisiju je uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.